cies inda conscienze examenu. Ticla analiso pri homa stultezzo. Professoro Carlo Cipolla, chiu forpassis en la iaro 2000, estis itala historisto cae faculo pri historio de economio. Dun quinde chiaroi de universitata carriero, instruis en Italuio cae usono en siai vercoi li cunigis seriosetzon de analiso cum plesuriga humura viglezzo. Tre conata estas lia esseo fundamenta i legioi de homa stultezzo. Inda su nue citi la sequan corollarion el lia teorio pristultezzo. En ciu el ni trovidas factoro de stultezzo, quiu estas ciam pli granda ol quiam ni supposas. Poste tia agnosco oni povas analisi stultezon ce aliului. Unua legio. Ciam cae neeviteble ciu el ni subtaxas la nombron de stultuloi en circulado char uloi, qui in mi opinias raziai kai intelligentai, subite montrigas stultai sen ia ombro da dubo. Crome, tagon post tagon, ni estas condicitai en nia agado fare de stultuloi, ciui sen change aperas en mal pli taugai momentoi. Vane estas pritaxi ilian procenton, char ciu ain nombro estos tro malgranda dua legio la probabletzo che ulo estus stulta provigias sen dependa de iu ain caracterajo de tiu persono mem qui es aspecto ofte shainas ne nociva au naiva cai protio ni errare malfermas nian defendon post longa cae seriosa esploro oni povas ne preconcludi che la factoro stultezzo ne dependas de rasso, etnai au sociai condicioi, educado, culturo, cotopo. Tria legio. Stultulo estas ulo quiu causas damagion alla lia persono au gruppo de personoi sen samtempe acceri propran avantagion au et suferante malgainon. Quara legio. Nestultuloi ciam subtaxas la nocivan potentialon de stultuloi. Daure ili forgesas che iam ain cae en iu ain circunstanzo tracti cae au cunigi cum stultuloi neeviteble evidentigios kiel tre multe costa eraro. Quina legio. Stultulo estas sen compare la plei dangera estagio en la mondo. Tiu ci versaine estas la plei comprenebla en la legioi, char oni boneges cias che conduto de raziai homui, ecce se malamicoi, estas anta uvidebla, dum tiu de stultuloi tute ne. La basa corollario de la quina legio, stultulo estas pli dangera o il bandito, en conducas nin al fina classificado de homoi lau ilia conduto dum transaccio. Mal bon chanzulo, tiu kies agado emas damagi lin mem, sed ancau donas avantagion al alia. Intelligentulo, tiu kies agado emas doni avantagion al li mem, sed u donas avantagion al alia. Bandito, tiu kies agado emas doni avantagion al li mem, sed samtempe damajas iun alian. Stultulo, tiu, quies agado causas damagion al alia persono au gruppo de personoi, sen samtempe acirigi al li iun avantagion au ec causante al li malgaino. Aldone, professoro Cipolla rimarcas che generale intelligentuloi consezias prisia intelligentezzo. Anca u bandito e consezias prisia disposizio, ca i anca u malbon scianzuloi havas pravigita in suspecto in che necio marcias laudesire. Sed stultuloi tutene consezias prisia stultezzo, cae ien aldona chialo de ilia extrema dangerezzo. Fine tio revenigas al tre basa cae doloriga demando. Ciu mi mem estas stultulo? Mi contentige superis plura in testo in por mensa quociento. Mal bon chance mis cias, ciel tiai testoi funcias cae che ili nenion pruvas. Plurai personoi diris che mi estas intelligenta. Tamen anca utio nenion pruvas. Eble ili pro iu chialo timis diri al mi la veron. Au male, ili provas exploati mian stultezon por tiri profiton. Au eble ili estas tiel stultai kiel mi mi tamen concludas per eta espero. Mi consecias priciom mi estas au estis stulta, cae tio montras che mi ne estas tute stultat.